moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Evo nas opet skupa, još je jedan utorak, još jedan zeleni telefon. Evo, pa skoro bi se ponadali da nam ne zazvoni, ali nažalost vjerujem da će i zazvoniti i da će biti e, dojava. Što i kako e, u zelenom e, telefonu, prije svega predstavit ćemo i sam sadržaj današnje emisije, ali ćemo i pozdraviti e, već našu e, staru dobru gošću da tako kažemo e, u emisiji zelenog telefona Ana Golje iz, znači iz udruge Žmergo Opatija. Dobar dan. Lijep pozdrav svima. Evo, uz e, lijepe pozdrave, nešto nam se i vrijeme proljepšilo. Da, baš je lijepo sada. Evo, e, u svakom slučaju da je lijepo, zdravije, e, nema toliko vlage u zraku. Ima ali, vjetra. Ali ima vjetra i naravno već imamo i telefona, pa ne mogu vjerovati. Halo! Dobar dan. Pa dobar dan i vama, što ste jedva dočekali da možete nešto reći vezano uz prijavu na zeleni telefon. Da, da, da, već zapravo tjedan dana mhm. Pratim situaciju u Velom Brgudu, iznad Matulja. mm E, naime, vidim često da se po šumi e, pušta smeće, šetam sa psom uvijek i jako me smeta što e, ne znam točno tko, ali se pušta smeće po, po šumi i to me jako smeta, pa evo, htjela sam to prijaviti. Super. A da li je ta lokacija nešto što možemo lako naći ili je to negdje u šumi koje mi može, mi, da li mi možete objasniti kako doći do tamo ili ne? Da, da, e, mislim zapravo je uz šumski put, e, čak je moguće i autom prolaziti ono da je dovoljno široko, samo je znači makadam. E, nalazi se zapravo na kraju sela, možda od zadnje kuće nekih dvjestotinjak, tristotinjak metara E, u dublje u šumu, ali zapravo dosta, dosta blizu e, stanovnicima. A to je put koji vodi prema kamo? E, put koji vodi prema Šapjanama, ja mislim. Aha, mhm. dobro. Znači makadamski put prema Šapjanama. Mhm. Da, da. Tako da kad se krene zapravo od zadnjih kuća prema Šapjanama tim putem, mhm. kažem možda nakon 200-300 metara sa desne strane se nalazi hrpa nekakvog čak i kućnog otpada, plastike, ambalaže, i jedna, čini mi se, fotelja u poluraspadnutom stanju koja je već natopljena vjerovatno od kiše i od svega. Mm, super. Evo, hvala vam puno da ste to prijavili. A, poslat ćemo to komunalnom redaru iz općine Matulji da vidimo šta se može napraviti. Ukoliko vidite ko to baca, to je jedna od vrlo važnih ovaj, stvari koje da možemo sanirati jer je onda osoba koja, koja je to i baci i dužna to sanirati. Inače to na kraju, na kraju snosi ili grad ili vlasnik te parcele na koju je bačen mhm. ovaj, otpad. Evo, pa nadam se da se to više neće dešavati. U svakom slučaju, ako se desi, definitivno javite opet. Hvala vam puno. Hvala vama. Evo, hvala i lijepi pozdrav i ugodnu šetnju s vašim kućnim ljubimcem, bez smeća. <laughs> Evo, čuli smo e, jednu prijavu, naravno e, najlakše je otići u šumu, baciti e, nekakav otpad, a evo što dalje napraviti, zeleni telefon, još jednom ćemo uh, dati koji savjet Ponovit ćemo broj 072-123-456. Ana, e, kako eto najbolje na neki, neki način detektirati e, ovakvu e, prijavu? Što sve treba napraviti? Što je najjednostavnije? Kome eventualno poslati osim zelenom telefonu takve prijave? Pa, znači sve je vezano za otpad i po uvijek komunalnom redaru. Oni su mhm. preuzeli po novom zakonu zapravo taj dio um, posla, da tako kažem, od inspektora, mhm. tako da u principu, znači svaki komunalni redar je za svoju općinu o, dužan otići na teren i vidjeti gdje se otpad nalazi, e, či, čije je to parcela, pokušati pronaći počinitelja i onda sanirati tako odlagalište. Mhm. Znači kada vi ih vidite, čim prije javite komunalnom redaru, vrlo je važno da ako vidite ko to radi, da se onda zna, da, da javite i to. Evo već kad smo na neki način na jednom području šuma, e, često smo svjedoci i e, nezakonitog, da tako kažem, e, sjeće stabala za svoje nekakve privatne upotrebe, posebno na ovim javnim zelenim površinama gdje je to doista ružna slika. Možda možemo tu dobiti neki savjet, da li se to može uopće prijaviti? Da, pogotovo ako smatrate da je to nezakonito. Znači, taman i ako ne, ali ja sumnjete da se, mhm. da se možda tu nešto dešava, vi uvijek možete postaviti upit na komunalno redarstvo, znači istom komunalnom redaru kojem ćete predati prijavu za otpad, isto tako ćete poslati upit vezano šta se dešava, ko, zašto se reže stablo ili šuma, a, ko je to dobrio i tako dalje, onda oni bi trebali izaći na teren, vidjeti šta se stvarno dešava i vi vidjeti da li je to legalno se sjeće ili ne. Mhm. Tako da, ali trebate znati točnu lokaciju, napisati izjavu ako ćete slati ili nazvati, ali sa čim preciznim e, znači, detaljima e, da bi oni mogli reagirati. Znači gdje se to nalazi i kada ste uočili to. Ukoliko se to pojavljuje znači češće ili to duže svoje vremena da mu onda kažete i vremenski raspored. Evo, e, što možemo e, samo e, reći ako je slučajno dolazi do bilo kakvog, bilo kakve situacije, recimo nekakve hitnoće, ako je to doista scena koja eto, zahtijeva neku hitnoću, kome se možemo onda javiti ako vas slučajno ne možemo dobiti na 072? Pa ako je stvar neke velike hitnoće ili vikend, praznik, noć, mm, mm, možete mm. uvijek nazvati službu 112 a, mhm. ili lokalnu policijsku postaju. Mhm. Znači, pogotovo ako je to nešto što, gdje se mogu ugroziti ljudski životi, onda zovemo znači, služba 112 koja radi cijeli dan, znamo 24 sata, ili policijska postaja. Evo, čuli smo sad nekoliko savjeta vezano za nezakonitu sjeću stabala. Čuli ste kako e, i što treba napraviti kad se ovako negdje u šumi e, pojavi nekakav otpad. Imali smo i jednu e, prijavu za područje Velog Brguda, odnosno Makadamske ceste prema Šapjanama. Idemo sad e, pričati naravno o mnogo čemu, a radi se, eto, prošli puta smo se dotakli betoniranja zelenih e, površina i naravno na taj način e, e, uništavanja zapravo tih površina koje, eto, nam puno znače, ali način na koji možemo mi to i ne samo spriječiti, nego na neki način kad neke, neka područja zelenih površina pogledamo i nekad stanemo, divimo se nekim, da tako to tako kažem e, umjetničkim kreacijama a odnosi se naravno na prekrasne, e, prekrasne zelene površine koji se mogu i na drugi način urediti, a ne pustim betoniranjem. Možda neka riječ, riječ dvije o tome i onda ćemo e, prihvatiti jedan telefonski poziv gdje ćemo se malo upoznati upravo sa tim umjetnicima, da ja to tako kažem. Pa, znači, Sami uvoda napravimo u, ovu našu temu. Znači, e, pričamo uvijek o zelenom telefonu i što nam ljudi prijavljuju. Bilo da je sjeća stabala u urbanim površinama, betoniranje, parkiranje na zelenim površinama, mm. nekako uništavanje zelenih površina. I stvarno ljudi u gradovima su sve više osjetljivi na uništavanje tih, mm ajmo reći, malih zelenih oaza koje se nalaze među betonskim blokovima. Tako da e, zadnjih godina možemo reći da se je razvio jedan trend koji se zove urbano vrtlarenje gdje su građani počeli zauzimati sve više e, i sve više i sve veće površine mhm. zelene unutar grada i na kojima su počeli raditi svoje male urbane vrtove. mm A, znači to je, ajmo reći, e, e, s jedne strane možda onako dolazak malo sela u grad. Mislim da nam mhm. svima fali taj dodir sa prirodom i mislim da je zbog toga i svi želimo jesti zdravo i da ljudi vide onda jedan kao jedan od odgovora na to baš urbano vrtlarenje. Mhm. Pa su, e, kažem, sve veći su pokreti tih urbanih vrtova koje se nam e, pojavljaju divljem Hrvatske od Varaždina, Zagreba, čak i u Rijeci imamo jedan urbani vrt e, gdje znači građani zakupe jednu malu parcelu i mhm. krenu tamo uzgajati ovaj, hranu za svoju, e, za sebe. Evo, više o tome ću ćemo e, biti kroz predstavljanje jednog zbornika radova koji se zove Vrtovi našega grada, studije i zapisi o praksama urbanog vrtarenja. Izdavač je Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreba, a urednice su e, Tihana Rubinić i Valentina Gulin-Zrnić, mhm. koje su nam donijele u, znači, u, u tom zborniku niz tekstova i Znači bilo stručnih, bilo formalnih zapisa blogova koji se inače nalazi i na samim web stranicama gdje možete više pročitati o tome. A danas bimo pozdravili a, gospođu Valentinu Gulin-Zrnić koja je evo s nama u emisiji i koja nam može reći puno više o samom zborniku. Dobar dan vas želimo. Dobar dan, lijepi pozdrav iz Zagreba. Iz Zagreba, kako je u Zagrebu danas? kišno. Kišno, pa što da. biste rekli kod nas lijepo sunce ugodno vrijeme. Raznolika Hrvatska. Evo raznolika Hrvatska, da li je tako i u ovom e, području vašeg interesa, gospođa Valentina? Pa je, evo i ovim povodom kojim, kojim e, zahvaljujem na pozivu u emisiju e, gdje bismo predstavili tu temu urbanog vrtlarenja. Mhm. riječ je u stvari o jednoj čini mi se velikoj i globalnoj temi kojom se afirmira i uzgoj hrane u gradovima, ali isto tako i izgradnja lokalnih zajednica i jačanje civilnog društva i, i e, građanska participacija. Tako da e, najrazličitije teme se u stvari kroz urbano vrtlarenje mogu e, provući. Evo dodala bih još da u našoj knjizi smo i različite vrtove odnosno mhm. vrtlarske prakse uključile, tako da autori pišu o divljim vrtovima, društvenim vrtovima, gradskim vrtovima, gerilskim vrtovima, mhm. terapijskim, školskim, fakultetskim, dakle čitava, čitav niz različitih e, e, tipova vrtova danas postoji, tako da riječ je doista o jednoj aktualnoj temi, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. S time ste se bavili u vašoj knjizi? E, tako je, to su, to su uglavnom teme koje e, radimo u knjizi Vrtovi našega grada. Urednica je kolegica Tihana Rubić i ja, a sama knjiga sadrži, e, ima priloge 24 autora. Mhm. e, ti autori su, dolaze iz različitih područja, neki su znanstvenici, neki su praktičari, vrtlari, neki su aktivisti, neki su jednostavno entuzijasti mhm. i svi su oni svojim prilozima u stvari e, e, u svojim prilozima opisali svoje, svoje iskustva e, i svoje analize mhm. vrtova. Kako je došlo do ideje da se oblikuje ova knjiga? Koji je to ključan trenutak na civilnoj vrtlaškoj sceni koji je inicirao pisanje o urbanim vrtovima? Pa, e, kritični, čini mi se, moment je bio, barem u Zagrebu, u proljeće 2012. godine, E, kada su u naselju, u Novozagrebačkom naselju Travno dokinuti e, takozvani divlji vrtovi. E, to nije naravno bilo prvi puta jer svaki, svaki put kada se kreće u izgradnju nekog objekta kao što mogu, to mogu biti trgovački centri ili primjerice u Zagrebu muzej suvremene umjetnosti, vrtovi koji tamo se obrađuju gotovo su se neupitno micali. Sada mhm. razlika u 2012. godine je bila ta rekla bi da se javila jedna kritična masa tranzicijskih zelenih i, i vrtlarskih inicijativa koje su dovele do jedne značajnije e, promjene. Naime, jedna grupa pojedinaca se povezala u e, građansku inicijativu participacija mhm. e, koja je počela zastupati ideju da je u Zagrebu potrebno organizirati društvene vrtove inicirati i potaknuti građane da uzgajaju hranu u gradu i ponuditi u stvari jedan novi sadržaj koji promiče održivo življenje i participaciju e, građana. Evo, rekla bih i da kolegica Tihana Rubić, urednica i civilni aktivist Saša Šimpraga su bili vrlo aktivni tada u, u inicijativi participacija, Pripremili su niz e, javnih tribina i jedan e, temat o urbanom vrtlarenju u dvotjedniku Zarez. I već se tada negdje naslutila ideja nastajanja ovakvoga zbornika koji je onda kroz više godine, godina konačno i realiziran. Evo, dakle i u tiskanom obliku i u elektroničkoj e, verziji, tako da je knjiga dostupna preko weba. E, gospođo Valentina, vjerujem da je zanimljivo upravo tako što je pristupačna i e, preko e, weba. Međutim, e, kad razgovaramo, vjerujem da vašu knjigu će sa zadovoljstvom prolistati i prelistati široka publika. Pa evo, možda da nam kažete koja je to publika, što sve možemo pronaći i za koju populaciju? Mhm. Pa rekla bih da prije svega knjiga je žanrovski šarolika, ne samo da autori mhm. dolaze iz raznih provenijencija i interesa, e, nego je i knjiga raznolika u smislu da okuplja i analitičke i dokumentarističke i dnevničke materijale i mhm. tu su provučeni neki programatski tekstovi i umjetničko-eseistički e, radovi. Dakle, ona je žanrovski hibridna i vjerujem da će tako privući i vrlo široku e, publiku. E, znanstveni radovi uglavnom se temelje na, na sustavnoj ili komparativnoj analizi pojedinih vrtova ili nekih prijepora vezanih uz upravljanje vrtovima ili e, odnosom urbanističkih planova i javnih prostora i tako dalje. Mhm. E, potom vrtlari praktičari u svojim dokumentarističko-eseističkim tekstovima pišu o svojim iskustvima vrtlarenja, o promjenama u vrtovima, obično tijekom nekoliko vrtlarskih sezona, o problemima s kojima se suočavaju, tako da se vrlo lijepo može čitati ta dinamika urbanog vrtlarenja i vrtlarskih e, praksi. Potom e, tu je jedan fotoesej nastao iz umjetničke akcije o vrtovima 2013. godine autorice Tonke Maleković. Evo izdvojila bih još i formu postova na blogovima koje smo preuzeli od autora Vanje Radovanovića koji godinama objavljuje blog Nepoznati Zagreb pa je dio postova posvetio i e, vrtovima. Tako da najrazličitije teme, evo još bih osim samog vrtlarenja izdvojila teme uzgoja vrtova na krovovima primjerice, potom javni voćnjaci, e, grupe solidarne razmjene hrane. dakle, tema vrtlarenja je vrlo široka, ne odnosi se samo na uzgoj hrane, nego evo i na razmjenu hrane, na pitanja prehrambenog suvereniteta, to je jedna velika e, političko, etičko i ekonomska tema. Koju smo imali, e, evo, prošli tjedan je bio veliki kongres u Rumunjskoj vezano uz to, baš uz prehrambeni suverenitet. Mhm. Da, to je jedna i tema koja, dakle, nije samo vezana uz uzgoj hrane, nego je u stvari i politička i ekonomska mhm. e, tema koja, suvremenoga vremena. E, samo još, evo ako imam priliku napomenuti, bili smo e, u svibnju mjesecu e, u Rijeci, imali smo promociju knjige i bilo je jako zanimljivo jer su se evo od publike tamo okupili i sami vrtlari, nekoliko inicijativa riječkih i, i osim formalnog predstavljanja knjige nakon toga se razvije upravo jedan lijepi razgovor i priča o tim iskustvima i kako su pojedini vrtlari na pojedinim lokacijama u Rijeci riješili neke organizacijske, administracijske probleme. Dakle, ta promocija je u stvari bila kao jedan forum e, razmjene iskustva. To je nama jako drago da u stvari je tako široka publika prepoznala knjigu. A evo mogu još izdvojiti iz riječkih e, iz riječkog e, primjera rad Marine Butorac o učeničkom domu Podmorvice koji isto tako ima organiziran Eh, jedan eh, edukacijski eh, vrt. Mhm. Evo znamo taj vrt doista je prekrasan. možda da nam još kažete nekoliko riječi o projektu mhm. kroz koji ste napravili ovaj tu mhm. vaš zbornik. Zbornik je nastao u okviru znanstveno istraživačkog projekta Stvaranje grada prostor, kultura i identitet. E, to je projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost, a odvija se pri Institutu za etnologiju i folkloristiku, a voditeljica projekta je doktorica Jasna Čapo. E, projekt se u stvari bavi e, transformacijom grada, prije svega je fokus na gradu Zagrebu, različitim procesima kojima se grad mijenja. Nastojimo vrlo kompleksno ući u pitanja kao što je urbano vrtlarenje, migracije stanovništva, festivalizacija grada, brendiranje grada, urbano siromaštvo. Dakle, sve su to teme koje zajedno čine suvremenu transformaciju grada i koje nastojimo razumjeti kroz kvalitativnu metodologiju prije svega i odnose globalnih tokova i lokalnog lokalne situacije, konkretno zagrebačke. E, projekt zajedno sa knjigom je dostupan na web stranicama. E, web stranica je www.citymaking.eu i odnosno ako upiše se u web tražilicu projekt stvaranje grada vjerujem da će slušatelji moći doći do, do, i do projekta i do knjige konačno. Znači da ponovimo, znači web stranica stvaranje grada, odnosno City Making EU, tako da naši slušatelji mogu evo, posjetiti stranicu i saznati puno više o urbanom vrtlarenju. Ja bih rekla da to je jedna vr veoma zanimljiva tema. Mi smo tisuće 2012. imali kao žmergo, znači akciju, odnosno predavanje, dvodnevnu radionicu, stvaranje grupa solidarne razmjene i već tamo se je e, počelo razmišljati o urbanim vrtovima koji su, ja mislim, već godinu nakon toga počeli sa djelovanjem u gradu Rijeci i oni sada jako dobro žive i naša jedna od članica Žmerga, Dijana Batinić, koja je inače i voditeljica edukativnog programa o Žmergu, e, isto ima jedan od tih urbanih vrtova, mhm. odnosno jednu parcelu, a inače Inače, onaj e, trenutno sada, sada radi i na projektu koji se zove It Think 2015, gdje upravo sad krećemo u izradu školskih vrtova sa 15 različitih škola iz Primorsko-Goranske županije, tako da ćemo ajde, reći, možemo reći da ćemo tih broj tih malih urbanih vrtova sada još i povećati. Da, pa gotovo u dvadesetak e, hrvatskih gradova u stvari se odvijaju ti dosta, dosta je jaka, odnosno vibrantna ta urbano vrtlarska scena rekla bih osim naravno Zagreba, Rijeke, tu je Varaždin, Osijek, e, Karlovac, Pula, e, Ivanić grad, Virovitica, Koprivnica, tako da doista mnoštvo gradova se danas uključilo u različite mm, tipove e, organizacije vrtova. Rekla bih da je to u stvari dio velikog tranzicijskog pokreta, zelenog tranzicijskog pokreta, iako mi možda tranziciju vežemo više uz ovu društveno-političku E, tranziciju društva 90. godina. Danas je tranzicija u svijetu pojam koji podrazumijeva tu promjenu odnosa prema hrani, okolišu, gradu e, e, i uopće prema ideji održivosti koja bi trebala voditi i naše svakodnevne živote i javne politike. Slažem se. Evo, slažemo se e, svi, e, možda samo za kraj, e, rekli smo već gdje možemo i na koji način e, pogledati i pročitati nešto iz vašeg zbornika radova Vrtovi našega grada studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja, naravno autorice Tihane Rubić i vas, gospođa Valentina Gulin-Zrnić. Zahvalit ćemo vam na današnjem e, gostovanju u ovoj emisiji Zelenog e, telefona na Pomorskom radiju Radio Bakru i vjerujem da ćemo mi ovakvu suradnju nastaviti i još koji puta. Hvala i lijepi pozdrav. Hvala na sudjelovanju. Doviđenja. Evo sad ćemo mi malo zelenu pauzu napraviti. E, čuli smo e, kako to rade i e, kako su nam predstavili svoj zbornik radova u ovoj knjizi koju smo imali prilike i mi ovdje u Rijeci u mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja poslušati, a vjerujem i mnogi pogledati zanimljive i slike koje su se mogle pronaći u ovoj u ovom zborniku. Naravno, meni se ponekad e, Ana nameće i ono malo vrtlarenje, da li je to urbano ili nije, na prozorskoj dasci, pa malo začina. I... Pa i to je urbano vrtlarenje. <laughs> to je možda na malo, ajmo reći mala razina, ali to je definitivno urbano vrtlarenje. E, osim urbanog vrtlarenja imamo sada i urbano pčelarenje. To je nešto čemu moram priznati da bih se ja voljela okušati. to je e, pčelice su prekrasna bića i evo u Zagrebu su krenuli sa time i super im uspjeva isto i u Ljubljani jedan hotel je krenuo sa urbanim pčelarinjem imaju na vrhu hotela znači na njihovom krovu ovaj, žive pčelice i e, u samom hotelu možete probati njihov med mislim da je to super ideja sve se to sve skupa nekako e, spojilo idemo malo do glazbe i do male pauze glazbene i onda ćemo naravno e, dati još nekoliko prigodnih novosti a posebno iz ovog našeg kraja Tražim gradove u noći Ti smo podno zvizda, zori krali Rumen sjaj, jutro moje, di si je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo nas e, natrag u emisiju Zelenog telefona na Pomorskom radiju, Radio Bakru. Evo, vjerujem da vam je današnja emisija bila posebno e, zanimljiva. Čuli ste e, na samom početku jednu prijavu koju vjerujem da ste mnogi od vas svjedoci, nažalost a to je e, odbacivanje raznog otpada u e, šumama, možda donekle nepristupačnim područjima, eto misleći e, neće nitko vidjet, neće nitko prijaviti, ali naravno da svi vi imate svoju priliku kao što je imala naša slušateljica s početka emisije prijaviti ili na 072 ili 123456 ili na 112 upravo e, takve situacije kao i situacije gdje možda vas srce zaboli kad vidite nekoga da nekakvu šumu, nekakvu javnu površinu zelenu jednostavno sjeće za svoje potrebe, možete reagirati na ovaj e, način na koji vam je e, sama Ana rekla, je li tako Ana? Da, vrlo je važno da reagiramo i vrlo važno je da sudjelujemo u onim trenucima kada možemo sudjelovati u samom donošenju odluka, Eh, kada gradovi donose svoje odluke kako će se određeni prostori mijenjati jer onda to kada na vrijeme reagiramo onda možemo i promijeniti nekakve stvari poslije kada se počne graditi onda uglavnom reagiramo zato što nas počne srce boliti naravno ali više ne možemo toliko puno stvari ovaj, odraditi tako da vas evo pozivam da pratite stranice Bakra i Kostrene jer je Bakar otvorio javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja industrijske zone Kukuljanovo, tako da na njihovim stanicama možete pronaći cijeli tekst i vidjeti šta se točno planira raditi na Kukuljanovu. A s druge strane Kostrena, evo u četvrtak 10.11 10. studenog s početkom u 7.30 e, u crkvi Svete Barbare održat će javnu prezentaciju e, muzeja pomoraca e, mještanima Kostrene. Mhm. Osim samog predstavljanja idejnog muzeja, muzeja u Svetoj mhm. Barbari prezentirat će se i projekt idejnog krajobraznog rješenja Zavoja Žurkovo. Mhm. Znači tu opet imamo nekakav zelenu površinu koju se se uređivati tako da pozivamo pozivam ovim putem građane da vide e, šta, se planira i da ako imaju svoje primjetbe e, da ih definitivno daju e, znači svaki grad je uvijek ovaj, dužan prihvatiti primjetbe mještana i očitovati se sukladno njima. Evo, vjerujem da je ove dvije novosti i ove preporuke e, mm, doista puno značiti za mnoge e, da pogledaju e, što to je predložio i kako misli napraviti ovu javnu raspravu e, o prijedlogu urbanističkog plana uređenja industrijske zone Kukuljanovo. Naravno isto tako i u Kostreni i sam muzej Pomoraca, ali i ovaj krajobraz da, krajobraz rješenje, znači krajobrazno rješenje Zavoja Žurkovo, mhm. gdje je i sastavni dio, znači sastavni dio tog rješenja je i mural akademskog slikara Ivana Penzeša a, Nadalova i projekt postavljanja križa na kuli, postavljanje interpretacijskih točaka koje će se brandirati pod zajedničkim nazivom Kad dođeš da nađeš, mhm. prema zvučnoj knjizi kostrenske pjesnikinje Branke Križ Longin, mhm. tako da sam stvarno dosta stvari se namjerava napraviti i ukoliko imate svoje primjedbe, ideje, rješenja, nekakve, znači bilo kakve komentare, e, dođite na prezentaciju, vidite što se točno namjerava i e, predajte svoje prijedloge. E, dobro je djelovati na vrijeme, jel tako? Točno to. Jer ne posle njurgati, nego... Kada je već sve gotovo. Tako je. Kad već imaš priliku, treba djelovati, pogledati, evo to je prijedlog koji vam je Ana Golja u emisiji Zelenog telefona na Pomorskom radiju dala. Vjerujem da ste bili zadovoljni i sa nekoliko riječi o o urbanom vrtlarenju e, od e, doktorice Valentine Gulin Zrnić u današnjoj emisiji. Nemojte još jednom zaboraviti 072 123 456, to je broj zelenog telefona na koje možete prijaviti sve ono što smatrate što se zelenoga tiče barem e, da trebate. Na kraju emisije ne preostaje mi ništa drugo nego da zahvalim Ani na današnjem eh, gostovanju, naravno u emisiji Zelenog telefona, a uskoro se ponovo vidimo, odnosno čujemo. Naravno. To se tiče današnje emisije eh, i nju su realizirali Maroje Mustapić, Ana Golja i Alenka Denona Mustapić. Do slušanja. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio. Radio Bakar. 95,8 MHz.